Draga moja braćo, mi danas u vremenu u kojem živimo svakodnevno vidimo ljude koji srljaju, koji traže smiraj koji traže ugodnost za svoje duše, znači traže smiraj za svoje duše, nije upitan više dunjavuk, traže da budu smireni, da budu sretni, traže sreću, je tako? Pa vidimo da neki traže sreću u alkoholu, neki traže sreću po nekakvim noćnim klubovima, je tako? drugi opet traže sreću navijajući za nekakve futbalske timove, treći, treći traže sreću u kocki, duševnu sreću, je li tako? I ima ih, ima ih, ima raznih načina gdje ljudi traže sreću, međutim, nisu, nije niko u takvim stvarima ništa drugo našao osim nesreću, nije se još niko usrećio u tim stvarima, Pa vidimo da neki koji navijaju za futbalske timove, kada njihov futbalski tim pobjedi, on je sretan, je tako, duševno, smiren. Što kažu, iz dna srca je sretan. Međutim, kada ta isti futbalski tim sutra izgubi, on je najtužniji čovjek na svijetu. Do te mjere ide da se neki ubijaju zbog toga što su izgubili timovi za koje oni navijaju do te mjere da neki sami sebi uzimaju život, dižu sami na sebe ruku, je tako? Što je na veliku nesreću, na veliku nesreću onih koji se pripisivaju islamu i onih koji tvrde za sebe da su muslimani i onih koji su stvarno muslimani, da ima takvih koji traže smiraj i spas duši i sreći i sreću za dušu u nečemu mimo Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. A to ne biva ni zbog čega drugog nego kao što Allah poslanik kao što Allah te barkala kaže wa qala rasul rabbi in qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura i kaže i reče poslanik moj gospodaru zaista je moj narod ostavio ovaj Kur'an zaista je moj narod ostavio ovaj Kur'an šta znači ostavio ovaj Kur'an Bukvalno kod nas to vidimo, je tako? Zamotani su mushafi u nekakve debele peškire često dva, tri puta i stoje u rafama i ne vade se, ne vade se osim rijetki koji vade te mushafe iz tih umotanih, iz tih peškira od Ramazana do Ramazana. A da ne pričamo o praktikovanju propisa koji su došli u Kur'anu i uzimanjem pouka i uzimanje pouka iz Kur'ana da bi čovjeko menheđ način života putokaz bio Kur'an i sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Jer da ljudi, kao što kaže Allah te vartela, efelajete debberune Kur'an, zar vi ne razmišljate o Kur'anu, kada čitate, zar ne razmišljate o Allahovom te vartela govoru? Ljudi da bi razmišljali o Allahovom te vartela govoru, moraju prvo šta? Moraju prvo da čitaju Allahov te vartela govoru. A pošto ga ne čitaju, onda ne mogu ni da razmišljaju o njemu, tako? Jer kada bi čitali u istinu bi naišli na Allahove te bartela riječi gdje kaže فَمَنِ تَبَعْ هُدَاje فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى A onaj ko bude slijedio moju uputu, onaj ko bude slijedio moju uputu, kažu mu festiri ovde ove riječi, moju uputu, misli se na moga poslanika i moju knjigu, Musa, Kur'an, je tako? Ko bude slijedio Kur'an, i moga poslanika, koga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je došlo u šartu Islama, tako da čovjek posvjedoči da nema drugog božanstva, istinskog božanstva koje ima pravo da bude obožavano mimo Allaha te barek letala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Pa su ovdje dvije stvari u jednom šartu. Zašto? Zato što onaj ko posvjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha te barek letala, da bi njegova djela bila i da je Muhammed sa sve njegov rob i njegov poslanik, da bi njegova djela bila primljena kod Allaha te bareketala, mora da postupa onako kako je postupio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer ako bude radio mimo suneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova djela kod Allaha te bareketala neće biti priznata. Allah te bareketala ih neće primiti. Zašto? Zato što je ostavio ostavio sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u, u, u načinu svog života, u načinu svog života. Pa kaže Allah te vrtala, فَمَنِ تَبَعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ Pa onaj ko bude slijedio moju uputu, šta? Mog poslanika i moj Kur'an, šta se dešava sa njim? Kaže Allah te vrtala, fela yadhillu wala yashqa taj zasigurno neće skrenuti sa pravog puta niti će se žalostiti niti će biti žalosta neće njemu ništa biti teško neće imati duševnih problema kad neće imati duševnih problema kad mu neće ovaj dunjaluk biti jesan kada bude slijedio Allahovu te bareketala knjigu Kur'an i kada bude slijedio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem tad us, tad u istinu Ovo je obećanje da Allah te vartala fela je odilu vela ješka. Taj sigurno neće skrenuti s pravog puta, niti će se šta žalostiti, neće on biti tužan, nema radi čega da tuguje. Zašto? Zato što je na istini, zato što slijedi Allah te vartala govor i sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam. Zatim kaže Allah te vartala dalje, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ A onaj ko se okrene an ذِكْرِ kažu mu fesiri an مَوْعِذَتِ od moje opomene onaj ko se okrene od moje opomene, fa inna lahu ma'ishatan danka. Onaj ko se okrene od moje opomene, kaže Allah te vartala, taj će imat, taj će imat težan, tegoban život. dank, kažu mu feseri, to je nešto što je što stisne čovjeka. Je tako? وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ Onaj ko se okrene od mog op, od moje opomene, šta, će, šta njega čeka? Njega čeka težan, tegoban život. Pa pogledajte danas, ko su ljudi koji imaju najtegobniji život? Ko su ljudi koji imaju najtegobniji život? Jesu to muslimani koji nemaju imetka? Ili su to najbogatiji ljudi koji nemaju vjere? U istinu ćete utvrditi i vidjeti da su to među najbogatijim ljudima koji nemaju vjere. Zašto? Zato što su se šta? Okrenuli od Allahove te barek tala opomene. Zato što se okrenuli od Allahove te barek tala opomene. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ kaže Allah te barek tala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا I mi ćemo ga na sudnjem danu proživjeti kao slijepog. Biće slijep na sudnjem danu. Biće slijep na sudnjem danu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, kada se izvadi, kada bude izveden iz kabura, vidit će, kada bude doveden do, na mjesto mahšera, onda će ostati bez vida, je tako? Onda će opet ostati bez vida. Zatim kaže Allah, tvrtala, dalje, Kale rabbi lime hašertani a'ma, wa kad kuntu basira. Reče, gospodaru moj, zašto si me proživio slijepim, a ja sam, šta, vidio, ja sam imao zdrav vid. Kale, rabbi li me hašerteni ama, lakad kuntu basira. Zašto si me proživio slijepim, a ja sam vidio? Šta kaže Allah, te barek tala? Kale, ke dalik. Kaže Allah, te barek tala, isto tako ko što ti si vidio na Dunjaluku, dolazili su ti naši ajeti. Kale, ke dalik etetke ajatuna fenesiteha. Isto tako ko što si ti vidio na Dunjalku, isto tako su ti dolazili naši ajeti, naše opomene, naši dokazi, a ti si to sve zaboravljio, nisi se osvrćio na to. Vake dalike li jeome tunsa, isto tako ćeš ti danas biti zaboravljen. Danas si ti zaboravljen. Kao što si se ti okrećio na Dunjaluku, kada bi bio upozoravan, odmahnuo bi, jel tako, rukom, ismijavao bi se sa sunetom Allahovog poslanika, sallahu alaihi vselem, ismijavao bi se sa propisima, ismijavao bi se sa šarijatom, ismijavao bi se sa sahabima Allahovog poslanika, sallahu alaihi vselem, ismijavao bi se sa Kur'anom. Kada bi se ljudi ismijavali sa Allahovim poslanikom, sallahu alaihi vselem, ti bi to odobravao, je tako, i pozivao se na nekakvu novinarsku slobodu, umjesto da staneš u odbranu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem al اليوم تنسى tako si ti danas zaboravljen zatim kaže Allah te barka dalje وكذلك نجزي من اسرف eto tako ćemo mi nag nagraditi kaže Allah te barka taala u smislu kazniti onoga šta men esref kažu mu Feseri men eshrek onoga ko bude širka Allah te barka činio ko bude Allah te barka druga prepisivo. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ I onaj koji nije vjerovao u ajete, u dokaze svog gospodara, وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى A ahiretska kazna je žešća i duža. Dugotrajnija ostaje vječna. وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى Ahiretska kazna je žešća i ostaje dugotrajna, je tako? Nema joj kraja. Nema joj kraja. U džehennem ko uniđe, od nevjernika vječno mu je ostat, nema kraja, tako. Vole azabu l'akhirati ešeddu wa ebqa. Pa kako muslimani koji čitaju ove ajete u suri Taha, kako mogu da okrenu se od Allahovog tebare tala dina, od Allahovog tebare tala dina i da počnu da šta? Da kalkulišu, da računaju, da traže put mimo puta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nakon svih ovih dešavanja koje su se desile, koja su se desila muslimanima naših podneblja, vidimo šta da su oni opet oni koji su okrenuli sve leđa od Allaha ve te bareke taala vjeri. Zašto je to tako? Kaže Allah te bareke taala: "Vallazina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat." Oni koji naše ajete ulažu tjeruju, šta su oni? Gluhi i nijemi fidzulumat u tminama čega kufra i širka je tako oni koji utjeruju naše ajete ulaž oni koji ne vjeruju Allahove te bartala ajete oni koji ne vjeruju Allahu te bartala u Allahu te bartala govor u Kur'an šta su oni gluhi i nijemi u tminama kaže Allah te bartala dalje me yashe illahu yudlil wa men yashe yaj'alhu ala sirati mustaqim koga Allah te Allah hoće on ga ostavi u zabludi je tako s pravom Koga Allah te vatela hoće, on ga s pravom ostavi u zabludi. وَمَنْ يَشَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ Ako ga hoće Allah subhanahu wa ta'ala učini da bude na pravom putu. Pa vidimo da je ovo velika blagodat od Allaha te barek ta'ala koja je data, koja nam je data da budemo šta? Na pravom putu. Bez imalo sumnje sa svim našim grijesima koje mi imamo, jer tako, ne prizivamo sebi da smo bezgrešni, Međutim, na pravom smo putu Allahovom milosti. Ne zato što smo to mi nečim zaslužili kod Allaha Tebare Kvetala, ali se vrlo lako može desiti. Šta? Da čovjek nakon upute ode u zabudu. Zašto? Jer kako? Kada ostavi Allahove te Tebare Kvetala propise, kada počne da se poigrava sa Allahovom te Tebare Kvetala vjerom, Allah ga može s lakoćom, a to Allah te vatala nije ni teško, da ga vrati u zabludu. Da ga vrati u zabludu pa da bude gori prije nego što je bio. Zašto? Zato što se poigravao sa Allahom te barek tala. Zato što se poigravao sa Allahovim te barek tala dinom. Je tako? Koliko je takvih? koji nakon upute vrate se u zabludu. Zašto? Zato što se poigravaju sa Allahom te barek tebaka adinom. Zato što se poigravaju sa Allahom, zato što kalkulišu kada je u pitanju Allahov din i nešto drugo, oni daju prednost tome i nečemu, mimo Allahov i Tebarek tala vjeri. Zato nemoj da vas žalosti što ljudi neće da prihvate Allahov i Tebarek tala vjeru. Je tako? Nemoj da vas to žalosti. Kaže Allah Tebarek tala, obraćajući se poslaniku sa selem, kada srna ila umemin min qablik. I mi smo slali umetima prije tebe, šta, poslanike, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Mi smo slali o tako Muhammede umetima prije tebe, koga poslanike, kao opomenu, pa smo ih mi iskušavali bolestima, raznim bolestima i neimaštinjama, ne bili se oni okrenuli, ne bili bili Allahu te bar tala pokorni robovi. Ne bili bili Allahu te bar tala pokorni robovi. Vidimo šta? Da je iskušenje, da musliman mora biti iskušavan. Ne može musliman biti, a da nije na iskušenju. Kao što Allah tebakala kaže, elif la mime hasibe nasve jutre koje ulu amena wa hum la juftenun. Elif la mim, misle ljudi stvarno, je moguće da ljudi misle, da kažu mi vjerujemo, a da ne budu iskušani. Zatim kaže Allah tebakala, vole neblu vannakum bi šeji'in minel haufi vol džuji, vo naqsi minel emvali, vol enfusi, vol temerat, vo beširi sabirin. Kaže Allah te tebakala, mi ćemo vas zaista bez imalo sumnje, iskušavat sa manjim, znači u, iskušavat ćemo vas u vašim imecima i u vašim životima i u vašim plodovima, tako da gubite to sve. Ali Allah tebala kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْحَوْفِ Mi ćemo vas iskušavati sa nešto malo od straha. Je tako? Osjetit ćeš nešto malo straha i gubljenje i metka, i gubljenje ljudi. Umirat će ljudi na Allahom te vatela putu. I gubit će i metke, ali nešto malo, kaže Allah te vatela, vole ne bruve nekom bišeji. Je tako? Mora biti musliman iskušan. Nemoguće da ne bude iskušan. Je tako? Kaže Allah te vatela, vole veširi sabirin, obraduj one koji imaju sabora, koji su, koji, koji mogu da se kontrolišu, je tako? Alladhina idha asabatu musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ko su ti koji imaju sabora? Oni kada ih zatrefi kakva nedaća kažu mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. E tako, to je primjer vjernika, to je primjer muslimana. Zatim kaže Allah te bartala dalje فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا A zar nije bilo najpreče kada im je dolazila naša opomena da se okrenu Allahu te barek vetala, da budu Allahovi te barek vetala pokorni robovi. Međutim, šta? Volakin kaset qulubuhum međutim, njihova srca su šta otvrdla ko kamen, ko kamenje, vozejene lehom u ma kanu jamelun, a šeitan im je uljepšao ono što su oni radili. Je tako? Od čega? Od kufra, od širka, od grijeha prema Allahu te barek vetala. Šeitan im je uljepšao to njihovo ustrajavanje na kufru. وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Zatim kaže Allah tebaka dalje فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ I pogledajte ovaj ajet i stanje današnjeg naroda. A kad su oni zaboravili one opomene kojima su bili opominjani od nedaća, od silovanja, od ubijanja, od maltretiranja, od gubljenja čitavih imetaka, od zatiranja čitavih porodica da se ne zna više, nema znači nasljednika, nik, nema nikoga, zatrta cijela porodica Felema, ne suma ruki rubi. Kada su oni to zaboravili, šta? Opomene kojima je Allah te bar te opominjao. Šta dalje se dešava? Fetehna alejhim evvabe kuliše. Kaže Allah te bar tala, mi smo im otvorili vrata svega. Mi smo im otvorili vrata svega, čega onoga što njihove duše žele od dunjalučkih naslađivanja. Pogledajte današnje stanje i vratite se unazad. Vratno stanje i, vrat... i pogledajte sad. Šta je sa ovim narodom? Felema nesuma duki rubih. Kada su zaboravili ono čime su bili opomenuti. Fetahna alehi me babe kuli šej. Mi smo im otvorili vrata dunjalka svega. Hatta iza ferihu bima utu. Sve dok oni ne budu se radovali onome što su dobili. Pa kažu mu Fesiri, kaže, oni će se radovat zbog onoga što su dobili i mislit će da ono što im se desilo nije bila kazna od Allaha te barak i otala. Mislit će da ono što im se desilo nije bila kazna od Allaha te barak i otala. Zar ovaj narod naš ne misli ili su već zaboravili tu kaznu od Allaha te barak i otala? Rijetki su oni koji to smatraju zulumom, ali zaboravljaju veći zulum koji su učinili sami sebi, a to je šta? Da su bili nevjernici u Allaha barek Htala i da su mnogi dan danas nevjernici, da čine širka Allahu Subhanehu Vatala. Mnogi su još uvijek komunisti, žale je za Titom, žale je za Titom, jel tako? Neki ga prizivaju da se vrati, da ustane i tako dalje, tako dalje. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا sve dok se oni ne budu radovali zbog onoga što smo im mi dali, tako misliće, kao što smo rekli, rekoše mu Fesiri, da ono što ih je spopalo nije bila nikakva kazna od Allaha te bareke tala. Šta dalje kaže Allah te bareke tala? Ehadnahum bertaten fa idahum mublisun. Kada oni to zaboravi, Allah najbolje zna da je to današnje stanje muslimana, Balkana, Kaže Allah te tebala ehadnahum bevtaten fe idahum mublisun. Mi ćemo ih onda iznenada ponovo kazniti fe idahum mublisun i oni će svu nadu izgubiti u pomoći. Kada dođu do tog stepena da ova sva dešavanja zaborave i da se raduju onome što su dobili, kaže Allah tebala ehadnahum bevtaten mi ćemo ih onda iznenada kazniti fe idahum mublisun a oni će šta izgubiti svu nadu. Neće imati više nikakve nadeje nemaju nade. Dalje kaže Allah tebak tala, فَقُتِ عَدَابِرُ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Pa će se zatrat trag naroda koji je bio zulumčar, koji su bili zulumčari, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ A hvala neka je Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova. Kada pogledamo ove ajete i sure Taha i sure Bekare koje smo spomenuli i sure El-En'am Kada poslažemo te ajete, možemo slobodno zaključiti da ovaj narod, da njemu, da je pred njim opet veliko, veliko iskušenje u vidu Allahove Tebareh i Tala kazni. Zašto? Zato što su se nakon svih opomena koje su došle na Allaha te bareke Tala, nakon svih opomena i dave koja je trajala dugo, dugo godina i traje dan danas, okrenuli od Allahove Tebareh bareke Tala vjeriti okrenuli od Allaha ve Tebarkala vjere, okrenuli su se u nekim drugim pravcima i očekuju i priželjkuju pomoć od nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, možemo slobodno reći da im se ništa dobro ne piše. Allaha te ta'ala molim da nas učvrsti na istini, da budemo od onih koji će pozivati ljude na najljepši mogući način, da, tako? da budemo od onih koji neće gubiti nadu u Allahu te ta'ala milost, ali da budemo isto tako od onih koji su svjesni činjeničnog stanja. Allaha te vartala molim da učvrsti muslimane. Kulu havli hada, wa stavfirullah, ili wa lekom, wa sajad muslimi, wa stavfirullah, ina kulu vafur, rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nebina, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in. Zatim, draga moja braćo, za kraj primjer ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Rubej ibn Amir radijallahu anhu kada ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao kod Rustema perzijskog kralja perzijski vladar kralj to se ne može porediti sa današnjim predsjednicima ne može se porediti sa današnjim predsjednicima oni su obična nula spram tadašnjih kraljeva i kakvu su oni vlast imali Je tako, prijašnji kralj ili vladar sa ovakvim jednim potezom naredi da se ubije ljudi koliko on hoće i nikoga ne pita nikako ni zašto. Tako, dok današnji taguti to ne mogu njihov, njihov sobstveni sistem ih sprečava, mada bi to oni rado radili sa muslimanima. Pa kada je došao kod njega, tako pravo s konjom, a ovaj leži ili naslonjen na svilenim jastucima, i u zlatu i u srebru. Tako u dunjalučkom uživanju. Maksimalno dunjalučko uživanje. Šta poželi tu je pri ruci. Pa kaže, ko je te poslao i s čime je te poslao? Gleda ovog saba, a on u poderanoj odjeći. Ofucan, je tako? Ofucana odjeća, dronjava, što bi mi rekli ovaj kralj kaže koji tebe poslao s čim je te poslao kaže ibta'athana rasulu rabbina poslao nas je poslanik naše gospodara kaže s čime kaže da izbavimo ljude iz tmina ibadeta obožavanja ljudi u ibadet gospodara ljudi i iz tjeskobe dunjaluka u širinu ahireta tako Pa ovdje ovaj Asab govori ovom vladaru iz te skobije Dunjaluka, iako ova je šta, u srebru i u zlatu i u svili. Ovaj Asab to šta, naziva šta, da je to te skoba Dunjaluka. Zašto? Zato što nema ovaj duševnog smiraja. Nego duševni smiraj biva kada čovjek šta, je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, kada je čovjek pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz ovog primjera, braće moja, mogu se izvlačiti dersovi i dersovi, Je tako? Mogu se izvlačiti dersovi i dersovi. Pogledajte samo način kako ovaj asab dolazi kod ovog vladara. U ofucanoj i poderanoj odjeći. Danas neki mudraci i mislioci islama kaže, pa zar bi ti mogu taki da te pozove ova ili onaj u takim pantolama to kroja i tako kratke otići pred njega i u tom nekakvom puloveru ili u toj galabi, ne bi te bilo stidno zašto će me biti stid islamske nošnje? Jer tako, ovaj asab dolazi poderan pred kralja i nije ga stid. Zašto? Zato što je ponosan. Zašto je ponosan? Zato što je musliman, zato što, je, što ga je islam uzdigao. Zato što je ponos u islamu i nije ponos u kravati. Niti je ponos u pantolama na peglu, niti je ponos u nekim lakiranim cipilama od 300, 400 500 eura, nego je ponos u islamu, kao što kaže Omer radijallahu anhu, mi smo narod koji Allah tebara ta'ala uzdigao islamom i kad god budemo željeli ponos mimo islama, Allah tebara ta'ala će nas poniziti. Kad god budemo tražili ponos mimo islama, Allah tebara ta'ala će nas poniziti. Kad budemo tražili ponos u nacionalnoj pripadnosti, Allah tebara ta'ala će nas poniziti. Kad budemo tražili ponos u kantonalnoj pripadnosti, Allah te barek etala će nas poniziti. Kad budemo tražili ponos u rat, po rasnoj osnovi, Allah te barek etala će nas poniziti. Tako? Zašto? Zato što nema razlike, kao što kaže poslanik Selen, između Arapa i ne Arapa, osim po bogobojaznosti. Tu se razlikuju ljudi. Ko je bogobojazniji? Ko je pokorniji Allahu te barek etala? ko je pokorniji Allahu te Tebarek Tala, on je bolji kod Allaha Tebarek Tala. Zato Allaha Tebarek Tala molim da nas učvrsti na pravom putu. Za kraj, draga moja braća, mi smo u mjesecu zlu hijđetu. Podsjećujem sebe i vas da radite što više dobrih dijela od posta, sadake, noćnog namaza i sve što možete priuštiti ovih dana, sve što možete priuštiti ovih dana, Allaha te barek je dala radi, jel tako? Da bi imali sa nečim stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svih svjetova. Jer kao što je došlo u hadisu od poslanika sa selem gdje kaže dženazu slijede tri stvari. Ehluhu, wa maluhu, wa ameluhu. Fejer džetnani, wa jefqa wahid. Kaže Allah poslanika sa selem dženazu slijede tri stvari. Njegova porodica, njegovi metak i njegova dobra djela pa se dvije stvari vrati, a ostane jedna. Jer je ehluhu o maluhu o jebko ameluhu, kaže poslanik sallam, vrati se njegovi metak i njegova porodca, a ostanu sa njim u kaburu njegova dobra djela. Ostanu sa njim u kaburu njegova dobra djela. Taj metak u osnovi, u većini slučajeva, podijeli se između nasljednika i oni, se uglavnom ne ponašaju ni blizu onako koliko je ovaj miskin se trudio da to zaradi i koliko je se on žrtvovo, tako, i koliko je nazadovo, uglavnom na račun vjere. Žena, kao što reče jedan šejh, tumačeći ovaj hadis, kaže ako ikoliko, ako ikoliko u stanju, kaže ona se odmah odlači imaju iste kredite. Eto, to je ono zbog čega si ti svoj život proveo, zbog žene i zbog djece, kada te spuste u kabur, podijelit će tvoj metak žena će se udat, Allah najbolje zna, tako, i ti si sam sa svojim dobrim djelima, ti si sam sa svojim dobrim djelima. Zato Allah te vajta, molim da nam primi naša dobra djela, da nas učini od onih koji će raditi i podsticati na dobra djela, kao što kaže Allah poslanih sallam, edalu alel hajri kefa'ilihi, onaj koji ukaže na hajr je isti kao onaj što ga je učinio, Pa Allah te vakala molim da mi budemo od onih koji ukazuju i koji čine dobra djela. Allah te barka molim da pomogne islam muslimane. Allah te barka molim da pomogne islam muslimane. Allah te barka molim da pomogne islam muslimane. Allah te barka molim da pomogne sve one koji se bore na Allahu te barka putu da uzdignu Allahu te barka riječ da ona bude gornja, a riječ nevjernika ona donja. Allah te barka molim da nas učvrsti na istini. Allah te barka molim da nas učini od onih koji će pomagati njegovu subhanahu wa ta'ala vjeru na onaj način na koji su oni najkorisniji za islam i muslimane. Allah te vaktala molim da nas učini od pomogača svoje vjere na način na koji, će, na koji ćemo mi biti najkorisniji za islam i muslimane. Allah te vaktala molim da nas ne učini od onih koji će biti od fesada, koji će širiti nered među muslimanima, nego da nas učini od onih koji mire muslimane. Allah te vaktala molim da pomogne muđahide koji se bore na njegovom putu, da izliječi ranjene, da primi one koji su preselili u borbi na Allahom te vartala putu kao šehide. Allaha molim da podari njihovim porodicama sabura. Allaha te vartala molim da im podari sabura. Allaha te vartala molim da im podari sabura. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od stanovnika dženeta أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة